radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvingudis a l'edició 506 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Radiotrama. Arranca el Pim Pam Pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, que una setmana més, i aquesta és la primera de l'any, us acosta el bo i millor del panorama musical de la mà del Pim Pam Pum, aquest programa de música combativa, alternativa i reivindicativa que amb tanta passió i tanta il·lusió fem per a tots vosaltres. Avui som poqueta gent als estudis, però estem molt a gustito i començarem, com sempre, presentant a la gent que ens acompanya. El primer s'ha presentat, aquest que toca aquestes màquines infernals, aquest que crea aquestes apps brutals i aquest que ho fa tot és el mestre Tecles, el nostre reverendo. Què passa? Què passa, Riqui? Com estàs? Riqui. Ei, què passa? Bon any nou eh. a tots els Bona. oients. Bon any, bon any. Sí, sí. Hem, tri hem trigat, eh? Sí, hem trigat. hem hagut d'agafar ritmillo, però... Ara ja sortim escopetejats, eh? I tant, i tant. Ara, setmana rere setmana, esperem poder-vos eh, oferir un nou programa i que, i que en gaudiu, i tenim notícies i coses guais que, que us explicarem durant, durant aquesta edició. I a la seva banda, una que ens encanta que sempre vingui, una que tira temes zarranganos en forma de cúmbia, en forma de balcan i en formes com amb ella més li agrada, és la nostra des de Bàrbara, la nostra estimadíssima Sadi. <laughs> Què passa, Sadi? Com estàs? Bones! Tal, molt bé, molt bé. Molt bé, amb moltes ganes. Uh! Feia sí, dies sí. que no venies, eh, ara? Sí. sí, abans feia el càlcul, però jo crec que com uns, no sé, dos mesos, perquè va ser bastant abans de, de que apareixim, féssim el parón de sí, festes, sí, o sigui sí. que potser sí, dos de, mesos. Després de l'aniversari, pocs. Sí, és que no sé si he arribat... Em sembla que un després del, sí, de l'aniversari i sí. poc més, sí, sí. Molt bé. Amb ganes, amb ganes. Molt bé, doncs uh, anem... I qui de cada... més? Pues, I qui més? Ah, mira, doncs aquí a donar-vos de xapa a l'Isma, que us saluda i que, i, que, i que us desitja que passeu tan bon programa com, com segurament ens ho passarem aquí als estudis de la ràdio. Sí. Uh, començarem, ja sabeu que el pim-pam-pum, més enllà de, de la música, que, que és la, la nostra senyal d'identitat, també toca molts, moltes temàtiques uh, en forma de, de seccions, en forma de, bueno, del que ve ara a continuació, que és la dedicatòria, i, i anem de cara a barraca. El programa d'avui el volem dedicar molt especialment al documental Infiltrats, com van ser descoberts els quatre policies nacionals infiltrats el, els moviments socials dels països catalans. Infiltrats és una producció de 3CAT amb la col·laboració de La Directa i Polar Star Films. A principis del 2020, almenys quatre agents del Cos Nacional de Policia s'infiltren als moviments socials dels països catalans. Sota identitats falses, Maria Parelló a Terra a Girona, Ramon Martínez a València i Daniel Hernández i Marc Hernández a Barcelona. Formen part de la 33a Eh, 33, eh? Mira, mm. quin número. Promo la 33 ena promoció de l'Escola de Policia d'Àvila i actuen sota les ordres de la Comissaria General d'Informació. Els quatre agents s'infiltren durant més de dos anys, fins que una investigació del mitjà de comunicació La Directa descobreix les seves identitats reals. A partir de testimonis i experts, el reportatge infiltrat del 30 minuts dona detalls del modus operandi i dels patrons comuns dels policies alhora que obre el debat sobre els límits d'aquesta mena d'operacions. Per primera vegada es fan públics alguns dels errors que van cometre els infiltrats i que van ser clau per descobrir-los. En el marc de les operacions, els infiltrats es matriculen a la universitat i ocupen places públiques, lideren accions de sabotatge, assisteixen a una reunió amb advocats per definir l'estratègia de defensa d'un activista i mantenen relacions sexoafectives. El Marc aconsegueix vincular-se a l'esquerra independentista a través de la universitat i amb l'aval de la seva participació en un col·lectiu pel dret a l'habitatge del barri gòtic de Barcelona. A València, el Ramon lidera accions de sabotatge, un rol que l'advocada d'Alerta Solidària Maria Josep Martínez entén com la forma de legitimar-se i no alçar cap mena de sospita. La Maria estableix una llarga relació amb el militant gironí Òscar Campos, per a qui esdevé un puntal incondicional. I el Dani encadena i superposa relacions amb dones de diferents projectes polítics de Barcelona, com a mètode d'infiltració, segons l'advocada Laia Serra. Mètode amb moltes cometes. Mm. El reportatge entrevista la portaveu del sindicat policial Jupol, Laura García, Gusana. que assegura que quan ets un agent infiltrat, això entre cometes, eh, literalment, mm. quan ets un agent infiltrat, la teva vida ja és una altra. Ets una altra persona i has de mimetitzar-te. A més, o ets les 24 hores. Per no aixecar sospites i aconseguir mimetitzar-se amb l'entorn, els quatre infiltrats utilitzen estratègies que trenquen totes les barreres, subratlla Pau Pérez, psiquiatre i director del Centre Síria. Pérez, que s'ha encarregat d'avaluar els impactes psicològic de, psicològics de les infiltracions, conclou que es tracta de situacions de maltractament o de tortura. Tot i que regna un secret absolut al voltant de les operacions, la mateixa Comissaria General d'Informació assegura que no són agents encoberts, sinó el que anomena agents d'intel·ligència. Mm. Una figura que no està regulada en el marc legal vigent ni subjecta a cap mena de control judicial. Des del Pim Pam Pum volem mostrar la més absoluta repulsa, fàstic i ràbia per a aquestes pràctiques menyspreables que haurien de comportar penes importants per a les policies. I tant, i que no s'oblidin aquests noms. Els noms reals d'aquestes rates són Ramon Muñoz, Maria Isern, Daniel Hermoso i Ignacio J. Ensenyat. I no sou benvingudes als Països Catalans. Maleïts, maleïts que siguin. Bueno, pues, Documental uh... Ah, fantàstic. Sí. sí. El documental és dur, però, però està molt bé que s'hagi mm. tret a la llum, que es vegi quina mena de, de democràcia hi ha en aquest maleït país i que tant de algun dia es pugui revertir aquesta situació. De vale, doncs, tant. pues si anem amb... després de la dedicatòria que ens ha deixat una miqueta, mm. eh? pues anem amb una miqueta de, de bona música combativa. Avui no començaré jo. Eh, què ha <laughs> passat? Com que no? Avui ens hem posat d'acord i ara cada setmana estem... No has decidit unilateralment que començaràs no tu? Exactament, exactament. molt bé, molt bé. Eh, eh, és, és devingut millor, perquè ara... Doncs... <laughs> Va, pues avui comença la Sadi i, i què? Amb què comences? Quina Va, per serà trencar els nervis, bala? no? Per trencar els nervis així ja començo, no? Va, jo vinc eh, amb la primera ja des de los Balcanes. Sí, eh? Ah, a, la, a la primera. Sí, a la eh. primera, a la primera. Però en aquesta ocasió és un, és un rap, no és la típica, el típic Balkan que, que, que porto normalment. No ens faràs brincar per tota la... No. no. <laughs> bueno, brincareu de, de amb el cap. No. <laughs> doncs vinc amb la Saja i la cançó Etiquete, que suposo que es pronunciarà així, ja no entro, vale? eh, que és una rapera de Bòsnia, que juga una mica amb els estils mm, entre el rap, el ragamuffin, el reggae i totes aquestes variants, no? una miqueta. I mm, amb una trajectòria bastant llarga, no sé si comença el 2011, eh, es situa a l'escenari com una de les primeres dones en iniciar un projecte d'aquestes característiques eh, al país i amb unes lletres crítiques donant força sobretot al moviment feminista dels Balcans. I en aquesta cançó, Etiquete, ens parla de la dificultat de ser dona en el món del rap, no? que arreu del món ja és, és difícil, i, i el poc que li importen a ella les etiquetes que li posin per menysprear la seva feina. Llavors, espero que us agradi molt i fot-li canya. Arranca el pim-pam-pum. poco rapper pobacam Volim predrasude razbit, savit tufku, savit Svi mi poslovi bajdu Treba mijenjat satanje, sestra zna znanje Ništa manje, samo moj uspjet, ništa manje Pa od njegovog svaki dinar svoj zaradim Potrošim ga predobro, al premalo me cijeniš Nisam niži rang, to što imam više para Nije dupe nego rad, nije interes već snaga To što on me izdržava, nije papučar muškarac moj što me podržava Znaj da nemaš prava, tako lijepit etikete Nemaš pravo dat mi otkaz, jer ja čekam dijete to su stvari svete, pa zaboravi profiti kad rađam i kad ne, dobro poslujem za dobit Nekol te pomjeri, tamani kukovi moji To što ti ćeš gledat u njih nije moje, nisi profi Ne dam da me slomi i danas ovako stanje Prije nego pružiš ruku mi misliš da znaš me Srstavaš u grupu, gledaš manu mi kroz lupu Zato remisa sja vode protivničku trupu Ne, ne, ne znam šta dalje, pa lepi mi lepi Mi ne znam se izrazi, pa lepi mi lepi Mi u stvari ti repak Uzmi kratku uzicu, daj daj zavrti guzicu Kukuhaj dvori čisti, zazavuti se u rupicu Mora da si luda, jel ti možda PMS Ustaješ za ciljeve, a trebala bi sjes Imaš kakvu kosu, jel ti voliš žene Imaš dugi jezik, izazivaš probleme Želiš ženska prava, nisu za te velike riječi Za tebe je najbolje da vidiš s kim ćeš leći Skini crvenu užmala, mala, a gdje ti je muž, mala Stigle su te godine, a još nemaš potom Nisi, nisi ti za školu, ti si, ti si tu za neka neka drugi umiju Svako ima ulogu na ovome svijetu Daj obuci dopić na cipelu na petu Ne, ne, ne znam šta dalje pa lepim je lepi I ne znam se izrazi pa de Bòsnia pues i Ojo, eh? Bòsnia i Herzegovina. Sí, sí. Ojo a les etiquetes. Mm. Sí, a més, mm, potent, eh? He estat mm, també investigant una miqueta amb el que fa i està molt bé, està molt bé. Molt guais. M'ha mm. molat també molt la base, molt, molt ben... Molt ben molt L'he trobat. Mm. sí que et feia moure el coll. Sí. Sí, no et eh? feia eh? saltar per la, per la sala, però moure el coll sí. sí. <laughs> jo en tranquil·leta sempre. Sí. Jo, al principi, a poc a poc. Llibre d'estil del Pim Pam Pum. Mira, jo, jo avui he decidit que me'l petava. Ah, sí? Toma. Sí. Avui començo jo segon. I me'l peto. <laughs> I me'l peto. Sí, perquè tinc poc... O sigui, tenia alguna tranquil·la... És veritat, tenia una tranquil·la que el meu estimat eh, Tecles em va, em va rebentar. De fet, ell em va aconsellar un grup que, que no diré perquè així no farem spoiler, però jo vaig dir, hosti, que xulo aquest grup i, i vaig triar una cançó i quan vaig I tu la volies la... per la primera, jo Clar. la porto a l'última. <laughs> Correcte. Sí? Correcte. Molt bé, estem coordinadíssims. Bueno, doncs pues, pues la segona que tenia és la que he fet primera, que és Suquena, que és una banda onyatiarra d'Euskal Herria formada el 2020. Vale. Fan pop, eh, popejo, eh? Molt bé. Ojo. He estat a punt de portar ni una jo de pop, també, al final ha caigut. Ja a Més Lara es deu estar pessigant. <laughs> Però si fan pop, però ja veureu que tampoc és ni tan pop. Però eh? Perquè hi ha, hi ha, punk, pop rock... Hi, o... hi ha guitarretes, hi ha vale. guitarretes. A mi, vale. a mi pop rock. <laughs> És una banda formada per sis persones, les germanes eh, Raef, Naya a la veu guitarra i Eider a la veu guitarra i acordió, amb Irache al baix, Xavier a la batera i Shanti Acera a les guitarres. Des del seu àlbum Gustia Gordetxea, Estinescoada, que significa és impossible salvar-ho tot, de, de, del 2023, us deixo amb aquesta perla que s'anomena Oroitzen, que significa recordant i és una autèntica joia. Foli tecles. oroitzen aiz lehen txikitan ardurarik gabe gebiltzan lagunekin gure herrian egunero nora ezian bemosteta jolas parkian ontsosnako gainian zelako sortian eria betikuekin jarraitzian Sukena, Sukena des de, des de Oñati, des del seu guztia gordetxea Esinescoa da, i aquest eh, oroitzen, que, que, vol, que vol dir recordant, molt guapa, comença tranquil, acaba tranquil·la, però, però d'entremig li van, li van fotent amb un ritme que, mm. que fora de micro dèiem, no? Que pop, però... Mm. però bueno, una miqueta, té el que et toca... Sí, sí que és pop, però hi ha alguna cosa més, potser. Eh? Sí, sí. sí no, està no. bé, està bé. pop, guai, pop, del, pop del bo. Sí, pop, pop del bo. Sí. sí. pop, del cam, pop del camola. No tot el pop és dolent. És que també això depèn del context i o depèn de... I tant, i tant. Bueno, és molt estigma també, no? Sí. És pop. Sí, sí, sí. sí. Per exemple, Nirvana avui en dia és pop, sona a los 40, però quan va sortir Nirvana era el més transgressor del món. Mm. També és veritat que arran del, eh, del reggaeton eh, el, el fet de, de que una música s'utilitzi de forma pejorativa o despectiva mm. eh, es, es fa molt més amb el reggaeton. Sí, sí I aleshores totalment. tota la resta de gèneres que abans potser anàvem cap allà, no, ah, esto no, mm. pues, eh, han, han vingut una mica més cap aquí. Sí, sí, podria pot ser. ser, pot ser, podria pot ser. ser. Molt bé, doncs seguim amb, amb més música combativa. Ara és el mestre Tecles, que acaba ronda. Avui s'ha posat ell, al final, ell volia cire, cirereta. Sí, sí, eh, avui, avui més, estic content. A, veure, a més, què, què? Quin programa portes? <laughs> Jo porto... Un... Bueno, està malament que ho digui <laughs> jo abans de posar cap cançó, però porto un, un programasso que lo vas a flipar. <laughs> és així. Mireu, una mica inspirat... Quan abans ho assumim, millor. Una, una mica inspirat pel, pel documental aquest d'Infiltrats, vaig canviar una mica el meu... Perquè ja tenia mig programa fet abans de veure el documental. I al veure'l vaig dir, hem de, hem de fer algo. I us porto una selecció de sis cançons avui, totes sis en català, i que totes tenen o, o m'han portat a, allí, sigui contra la policia, sigui a favor de la solidaritat, de, a favor d'uns espais alliberats o espais de contrapoder, no? que és on s'infiltraven justament sí. els maleïts maderos, pues això, pues, bueno, per, aquí, per aquí anem. Mm. Molt bé, molt bé, pinta, pinta bé pinta la bé, cosa. Pinta bé. I a sobre, un munt de novetats pel pim-pam-pum. Ah, sí, no eh? tot novetats, de les 6 crec que són 4 novetats al pim-pam-pum, o 3 o 4. Algo així. Ui, ara, ui, ara. Mireu, la primera és Tex-Mex, des de Barna. Fan rap, fan hip-hop, i d'aquest mateix 2024, que jo sàpiga no està enmarcat en cap disco, o sigui, és el eh, típic que es fa avui en mm. dia de, de milles sueltos, mm. d'aquest 2024 una cançó que es diu En el punt de mira, que és on... On els tenim. On, on, on ens tenen. I <laughs> on no? ens tenen. <laughs> <laughs> I bueno, ja veureu que Buah, brutalíssim per començar, família. Som Molt bé. Yo. Crec que m'he tornat a passar amb la dosis. Tu em veus hostil, però jo em sento dòcil. Va anar per mi com va anar per Ossip, just cause he was noisy, you're no real OGs. Tiren bombes a Síria i mines humanes a Mali. Vides reprimides, tancades en armaris. Què mires? Porto rimes escollides a mida, però és normal que no t'agradin. És normal que t'enfadin. Parlo de fax, coses reals, els sicaris de l'estat perseguint emigrants i fent-se fotos amb nazis. Només veig mercenaris protegint propietaris. És tot un gran deliri. Busco un sentit a la vida, com si busques a Wally. Faig desaparèixer el seu talent, com si fos el McLaren. Anem ràpids al pit, com si fossin McLaren. Sobreestimulats, és normal que no m'aclari. Tu ah, dame é está en el punt de mira aquí. Tothom està en el punt de mires no fixes qui et mira, qui et grava, qui et critica quan et gires, qui t'estima però t'ataca quan no mires. Jo estic en el punt de mira, tu també estàs en el punt de mira Si no fixes qui et mira, qui et grava, qui et critica quan et gires Qui t'estima però t'ataca quan no mires em trobaràs tirant bales mentre el fantasma de Kennedy sobrevola dades mentre consultes les dades o les persones cremades, mentre menteixen et diuen que et falten les ganes, però que et falta són dòlars, perquè et menteixen a tu i també em menteixen a mi. Tu tens la teva actitud, jo seguiré el meu camí. Després tot són ensurts, jo m'ho vaig veure venir, estàs atent o menges merda i verí. Tu també estàs en el punt de mira aquí. Tothom està en el punt de mira. Si no fixa't, que et mira, qui et grava, qui et critica quan et gires, qui t'estima però t'ataca quan no mires. Jo estic en el punt de mira. Tu també estàs en el punt de mira. Si no fixa't, qui et mira, qui et grava, qui et critica quan et gires, qui t'estima però t'ataca quan no mires. Mai és suficient, controlen totes les conductes que tens, els moviments, les pors i els dubtes, com vols que no creïn opinions, modes, patrons de pensament que seguim com trampes per ratolins fins que exploti una supernova. Tenen propaganda per totes les dones, tenen sondes entre els núvols i sobre les zones. Escoltes la resistència, sona la nostra ciència sobre les zones sonores. Yo, yo, yo! Tex-Mex amb la col·labora de Afro Beach, que m'ho he descuidat abans, mm. i el seu temacle en el punt de mirar espectacular, molt bé, molt bé. espectacular la lletra, espectacular la base, Delirium Tremens, amb, amb aquesta primera perla que, que tira el mestre Tecles. Com ha canviat la base d'una base molona a una mica de drum and bass. sí, sí. Accelerant la cosa. Guapíssima. Sí, sí, jo ja me l'he guardat a la meva llista, eh? <laughs> Estava ahí. <laughs> ahí, ahí. Que guai. Sí, Tex, Tex-Mex, eh? Ojo, ojo a la descoberta. Tex-Mex, sí. eh, els dos amb K. Tex i Mex, els dos amb, mm. amb K. Molt bé. I Afrobeats, Bitch és B-I-T-X-H. Bitch. Algo així. Algo així. Molt bé, doncs després d'aquest de, tema zarrangano que, que ens ha, amb el que ens ha delitat el mestre Tecles, passem de ronda, anem a la segona i la comença la mestra Sadi. Què portes, guapa? Doncs vinga, jo vinc ara amb un bloque que he fet original i versió. Vale? Ho portava així una mica en dubte, no sabia si portar només la versió, si portar les dues... I al final, mmm, <laughs> després d'una conversa i <laughs> molt interessant... Com ha anat això al final? <laughs> al final ha anat que he portat les dues. Molt bé. Perquè l'original tampoc havia sonat al programa, llavors era el pal, doncs vinga, porto original i després la versió perquè veieu també una mica... Són molt diferents. Eh, sí que conserva la base, tu reconeixes, no? Reconeixes que és la, que és la mateixa cançó, però canviant lletra, canviant una miqueta l'estil i així, i, i està guai, molt guai. guai. I Llavors, aquesta primera és l'original? I aquesta primera és l'original perquè veieu mm, d'on surt l'altra. Okay. Manu, re recordem que el mestre Manolo va fer un programa eh, que va portar una cançó com... Sí, cinc o sis vegades. Cinc. No, cinc. Cinc vegades. Però una... El mateix programa. Sí. Mm. sí, sí, sí. sí. I... La primera era d'un altre rotllo i després les cinc següents eren una, la mateixa versió de... O sigui, la mateixa cançó versionada de cinc maneres diferents. Era el himno de la individualitat o algo així diria. Himno indivi individualista. Individualista. Això. Sí. Una, la primera del 1900 i poc i fins a l'actualitat. Sí. Clar, jo portava temps, o sigui, des de que vaig fer l'últim programa, que m'anava guardant cançons i era com, vull fer un dia de tot versions diferents, eh? no de la mateixa mm. cançó, però era com, vull, vull portar tot de versions. Però què m'ha passat? Que era com, portava tant temps sense fer programa i tant temps escoltant aquestes cançons que ja per meu, pel meu cap no són noves, llavors a l'hora de fer el programa era com... No, no són les ja, top del moment. Clar, ja no són les top del moment, exacte. <laughs> I com vinc tan pocs dies, era com, hòstia, no, em vaig ratllar mogollon fent el programa i al final dic, mira, aquesta sí que la, vull, la, volia portar. Aquesta sí. I la original també, que és aquesta, que és eh, Paper Planes de la Mia, Maya, que aquesta la vas portar tu, Ricky, una vegada. Em, sona, em sonava el nom, dic, aquesta... Amb la, que la... la cançó que vas portar tu era la de Borders. De Fronteres. De Fronteres, okay. i aquesta és per Paper Planes, okay. que la mia, per recordar-vos una mica, és rapera... Eh, de Palestina? De, no, no ah. és d'Anglaterra, però és, té ascendència hindú. Ah, vale, vale, hindú. Vale, vale, I li vale. fica molt estil així hindú i tal i també, bueno, barreja també electrònica, dance, rock, mm, va, va, una va, mica de tot. Me'n recordo, me'n recordo. Mm. Molt bé, I... has, has rescatat més coses d'aquesta noia. Eh? Sí, que recordo aquell dia que va ser, hòstia, has portat a la Maia. Jo la Maia la conec de fa un muntó d'anys, bueno, la conec, <laughs> l'escolto, uh mhm. -huh. i, i em va fer molta il·lusió que la portés al programa perquè m'agrada molt. I dic, va, doncs, venga. I, venga, original, Paper Planes, Maia. trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get All right, all right. Mia, que s'escriu amb M.I.A. Vale? O sigui, és un acrònim, no sé, no sé si ho sabem. Maia, no? Eh, ah, sí, vale, vale, perquè és el seu nom i, i algo més. És el seu nom, que és Matangi... Ara no recordo els cognoms. Sí, ho vaig dir, ho vaig dir el, quan la vaig portar, en sí. el moment ho vaig dir. Ho hauria de buscar, però... Molt bé, molt bé. Molt bé. I amb aquestes amb aquesta escopeta o aquesta, sí. aquestes bales recarregant-se cada dos per tres i anar fotent tiros, déu nhi All I wanna do is pum pum pum <laughs> i llevar-me tu, pam, i llevarme tu dinero. <laughs> sí, sí. Tremenda. Està molt guai. Molt bé. Espectacular temazo també de la mà de, de la mestra Sari. Ara tinc ganes d'escoltar la versió. Ah, jo sí? crec que t'agradarà. Sí. sí, i tant, i tant, que guai. Sí. Molt bona la proposta, com sempre, de la mestra Sadi, que ens encanta que, que ens acompanyi i que ens deleiti amb, amb temes arrancanos com el que, com el que ens acaba d'oferir. Anem amb, amb més segona ronda ara de la mà de Loretta Problem, que és una banda de punk celta de Finlàndia formada el 1995. Es van separar a causa de diferències personals l'any 97 i a la primavera del 2020 la van tornar a, van tornar a unir-se. Loretta Problem són Maya a la veu... Eh... Mira, Maya, és la mateixa o què? <laughs> no, és eh, M-A-Y-A. Maya a la veu, Hanta a la mandolina, al banjo i a la guitarra, Jake al bass, Joana al violí, Sigui a la guitarra, Loisa a la bateria. Us portem un single que va veure la llum el 2023, porta com a títol Homegrown Hooligans i és tot un himne. Som-hi! Som-hi! això de ser el típic tros de... Al final del videoclip, del videoclip amb els trens. Sí. Correcte. correcte. Una mica de making of o... Que mm. guai. <laughs> Mira, escoltant l'he pensat, mentre ens quedin cançons de lluita, música combativa, no haurem perdut la guerra. Però escolta, de mm. Finlàndia m'has dit, eh? Sí, sí, sí. Punt o sigui... des de Finlàndia, mm, no, no em quadre gens. És la cançó més alegre que he sentit mai jo de per allà dalt. Vull dir, allí no fan greencore, death metal i coses així només. Allà estan deprimits tot el dia. Això és molt alegre. O sigui... clar, clar que sí. Una, una miqueta de... No sabia que també... És el dia que surt el sol. Po, pos, aquell dia... Aquell dia. Po, Posa'm punt de, de Loretta Problem no, no, que és una bandaza, eh? O sigui, tenen, tenen diferents cançons d'allò més engrescades i, bueno, amb aquest punt celta tan característic que, que no seria de Finlàndia, però sí que, sí que ho hem escoltat abastament aquí de, de moltes i moltes bandes d'arreu. És que és dit Finlàndia i quan ha començat a sonar dic Irlanda? Ja. Finla... Sí. Eh, què, ha dit? Ho he entès malament? malament? <laughs> Podrien ser de tants llocs, clar que sí. Molt bé, doncs pues, ja ha quedat eh, aquesta, aquesta segona bala i, i acaba, acaba ronda el mestre Teclas la segona, l'última de les segones, quina, quina serà, mestre Tecles? Mireu, jo continuo amb el hip-hop, una mica diferent a l'anterior, però, però em moc per allí. També és contra la policia, la cançó es diu A Cops. A Cops. I, i, i l'autor d'això és Secra Style, que és d'aquí Sabadell, i és una persona que forma part de... No sé si ho estic dient bé, m'estic tirant el rotllo. Que forma part del col·lectiu Doble Barra, sí. que ja els vam conèixer a l'últim Pim Pam Pum. Correcte. Que un dels membres del Casalet, de l'últim Pim Pam Pum era el programa amb Dedicat al Casalet, de... sí. Mm. I un dels membres del Casalet eh, canta i tal, i, sí. i el, i vam fer un tema, el tema que van punxar ells, sí, justament, sí, sí, sí. era amb Col·labora o Les bases eren o alguna així, del cançó, doble barra. Cançó en primícia, a l'últim programa, Exacte. gràcies a la gent del Casalet, que, que no trobareu a cap més lloc que si no escolteu el Pim Pam Pum. I tant, aquella Olé. cançó és una bomba i, i exclusiva, Guapíssima. almenys de moment exclusiva. Guapíssima. Doncs d'aquesta mateixa penya o d'aquest sector tenim el Secret Style amb aquest temacle que es diu A Cops. Cauen coses pel casal. <laughs> riots, riots. 1, 3, 1, 2. 1, 3, 1, 2. Màquines. M'encanta, és el millor moment de la cançó. Quina actitud. I, i m'han oblidat que d'aquí Sabadell també la, la, Aradia, no sé com mm. és, on va l'accent, mm. que és MC de, de la casa, podríem dir. Mm. I tant. Que també fa la col·labora aquí. Sí, eh? També hi apareix. Sí. Que guai, que guai. Sí, sí, sí. Bueno, un molt temazo, bé, molt eh? Bé. Temazo. Sí, sí, sí, sí. Hem escoltat aquí per tot l'UAL i ens hem regalat amb, amb aquesta lluita, no? Que dèiem que no era una cançó de només de parar cops, sinó de... de... Bueno, tu lluites i, i, i, i quan lluites reps cops. No sí, sí, sí. Mm -hmm. És així. Molt bé, molt guapa. Molt, bé. molt guapa. La veritat molt. és que m'ha molat moltíssim mm. i esperem que tota la gent que ens estigueu escoltant també. I anem amb, amb què? Amb una altra ronda? Anem a, amb una altra. a la ronda de, de l'Equador. Anem amb les terceres ah, cançons. La versió, Res. la versió, no? Ara toca la versió. A veure, a veure, a veure. A veure, a veure, a veure. Vinga, aquí m'han dit que ja és conegut aquest grup, eh? El Remei de Calafresca. Sí, banda Ni fetitxe d'aquí al casal, podríem dir, eh? Sí? <laughs> Aquí a Can Capablanca, sí, ens sí, agrada no molt. sabia. El Remei sí, sí. de Calafresca eh, mola. Jo les, les he descobert fa poquet i la veritat que... O sigui, xapó. Sí, sí, xapó. Sí. I amb aquesta versió pues, em van guanyar el cor clar, òbviament. <laughs> a més, mola te la perquè... van posar ahir, te la van deixar bé, eh? Sí, sí, a més, comença així com... Clar, és que li fan un canvi d'estil total, ¿vale? Elles fan... Eh, és com un indie punk, mm, vale. una coseta així, ¿vale? i comencen super tranquil·les, tal, i em va costar com una estona adonar-me'n que, es, que estava sent aquesta versió. Que era, que era la cançó, eh? Sí, i a més la canten en català, i adapten una miqueta la lletra i ho fan super, super bé. Eh, la banda, per explicar-vos una miqueta, són, neix al Montseny i neix al ben mig de l'apocalipsi de la pandèmia, el 2020, una miqueta amb la, amb la necessitat de sobreviure a tota aquella bogeria, no? I, i ens porten una miqueta, en general, al grup, el, una miqueta de rock, folk, eh, electrònica també, ho barregen així amb l'indi també, i, i això ja amb aquesta versió, pues, el mm, meu cor el tenen <laughs> entregadíssim per tota la vida. El teu cor és seu. Sí, sí, a més ho fan superbé i fot-li Ricky, escolteu-la. Thank pom, pom, pom, pom. Aquí, al pim pam pum clar que sí. Guapíssima. Tot el que volem és ocupar-te el xalet. Així es diu la... Així es diu la cançó. Remei de cala fresca. Remei de cala fresca. Fum-li tonyina, fum-li O sigui, hem passat de paper planes, avions de paper, a... Sí. Tot el que volem és ocupar-te el xalet. <laughs> I robar-te el Rolex. Em sembla una progressió, bueno, com, com, com la Sadi, que és una progressió de... Entre... De lo que parlàvem aquí fora de micro, eh? Sí, no? Que bueno, tio. És agafar lo bo i millor. I tant. Ens encanta fer ràdio i ens encanta passar-ho bé amb, amb totes les que ens escolteu. Anem a més música combativa. Ara estem en tercera ronda, estem a l'Equador i arriba... Qui va? Punya... Vaig jo, diria, Ah, no? vas tu, vas tu. Sí. Vinga. Arriba Punyalada, banda de queer punk feminista de Quito, a l'Equador. Són... Eh, però no és Punyalada, és Punyal Ada. Ada. Correcte. Correcte, H intercalada. H intercalada, exacte. Correcte, punyal Ada. O sigui, és la fada del... Del punyal. Ganivet, no? <laughs> Cuidao si trobes amb la fada aquesta. La fada aquesta de la... Sí. Punyalada des de... Potser és la que viu a Finlàndia, no? La... <laughs> de la Quito, del puñal. De, de, Quito, sí, són, són equatorianes. Molt bé, molt bé. I són, bé. són Cami a la guitarra, que al baix, Jaco a la bateria i Dom a la veu. Punyalada són una, una reivindicació de les diferents lluites que les travessen i un qüestionament al règim heteronormatiu. Des del seu EP del 2024, Siempre marica nunca cobarde, us deixem amb Dia de Venganza perquè seguiu gaudint el pim-pam-pum. Endolla la tecles! puñalada. Impressionant, des de sempre, marica, nunca cobarde, i aquest dia de venganza, de unido. do Queer punk feminista des de Quito, l'Equador, però, però aquí hi havia... Mucho hard. Hi havia moltes coses més, no? Potser... Mm postejava una mica. Una mica, sí. Una mica mm. postejava. Sí, sí, fins sí. i tot despentinava una mica, perquè la veu anava bastant, bastant a, la seva, a la seva onda. Molt guay, molt guay. Molt guay, sí, molt guai, sí, sí. sí. L'hem gaudit de valent aquí, al mm. pim-pam-pum. Molt bé. Més música combativa, ara acaba la tercera ronda el mestre Tecles, què, què, què, què, què? Vinga, després de dos cançons de rap eh, contra la poli, no? com eren la, la Tex-Mex en el punt de mira i, i a cops, cops, també cops, policia sí. de l'anglès. Sí, sí. Doncs ara us porto una que hauria de ser rap perquè és la Oli, vale? sí. de, de sobres coneguda. Oli clica. Oli de, de la clica, correcte. I extret del seu disc d'aquest mateix 2020, d'aquest passat 2024, que ja no és... <laughs> no d'aquest mateix, d'aquest passat 2024, el disc que es deia Clavada, doncs una de les cançons és una col·labora amb Pols, també yeah. sobradament coneguts aquí el Pim Pam Pum. Banda fetitxe del programa. Sí, i <clears throat> no només és la veu de la Clara que, que canta la cançó, sinó que les bases de la cançó no són bases. Eh? Jo crec que és pols, no sé si en la formació anterior, perquè ara han canviat una mica... Hi ha un bateria nou, sí, sí, sí, el bateria vell ara toca el baix, han fet aquí un... Suposo que no sé en quina formació és això, però bueno, tenim la Oli amb pols, extret del disc del 2024 clavada i una cançó que es diu Cants i crits, que evoca a tot el que seria... Ara ja no és contra la poli, ara canvio de prisma, ara ja no són els que venen a infiltrar-se, sinó els que estem a de los locales, locals, no? Els que rebem. Els que, els que <laughs> sí, sí. Las víctimas. Exacto. Mm. Doncs això, Se suele pensar en la represión como una rama del poder que afecta solo a una minoría, pero va más allá. La represión y el empleo sistémico de la violencia son el mismo sustento de las estructuras de poder. Molestamos porque nos organizamos y generamos prácticas basadas en el apoyo mutuo, la solidaridad y los cuidados. crudo que entraron arcadas. Comans yugati, cuadraban las pesas. Picó la madera a nuestra puerta y se adentró sin avisar. Se la dejamos abierta de paz. puto topo. A veces para ver la luz hay que cambiar el foco. Víctimas tampoco, juntas contra su espionaje. Siempre nos quedarán las risas, pese a lo que nos pase desde la torre. Vivimos en un largometraje. <laughs> Mare Isma està quasi plorant. Eh, Estic que em pujo a sobre la taula i, i em tiro fent, fent un I mot. et pixes a sobre. en se'n cauen. Tremenda. Delirium tremens aquí al pim-pam-pum. Es, es, es, reventant, tirant a terra totalment el Els casal. fonaments de Can Capablanca, clar que sí. Can Molt bé, molt bé, molt bé. La Oli rapejant sobre Sí, sí, una sí. una base, entre cometes, estic fent amb els dits el, Mm. el gesto, que no és base, és pols ahí fotent-li mm. manteca de la bona. Quina barbaritat. I la lletra guapíssima. Molt hi ha, xula. Un, hay un topo. Hay ¿no? un topo, hay un topo. Hi havia un topo i, i eh, a saber els que queden por ahí. Bueno, i quedaran segur. Ai. Ja aniran sortint poquet a poquet. Jo penso que també... Clar, però, hosti, és que després veus la pava aquella que porta dos dècades a Madrid l'abuela aquella que té 60 anys 60, a Madrid hi ha, 62, hi ha uns eh? Mm. Clar, no sabem el que pot haver... I a <laughs> mi el que, el que, el que em sap greu de tot això xoc, aquest, tu, clar, és, és la tota desconfiança que provoca també, no? la por, la desconfiança, claro. el, mm, haver de pensar les teves companyes al final, tio, que són companyes de lluita i de vida, perquè comparteixes moltíssimes coses. És... No? I arrib... estàs al teu centre social, allà a la cafeta... El teu espai segur. I de cop ve algú que dius, ningú el coneix, mm. i en lloc de pensar, ah, mira, una persona nova, mm. anem a conèixer-la, penses, a veure qui, qui és, és aquest. Mm. I un, això, és, això és un drama, tio. Una de les persones que hi apareix al documental barbaritza exactament això, no? Mm. Quan diu que, que bueno, de la cinètica, que, mm. que no ha pogut tornar a anar a una assemblea, que no, la noia aquella, és no trepitja sí. una mani ni... I és, és veritat però, però, que, que però... el que fa és que la gent se'n torni a casa. Mm. Però és que aquella va ser parella. Sí, sí, sí. sí. Ah, temporalment. De... Sí, sí, sí. Bueno, això, ja, això ja, ja no és només que has, has tingut al mateix espai un, un talp, un, I és que... un, un madero camuflat, mm. sinó mm. que te l'has portat a casa teva al teu llit. Vull dir, sí, això sí. és algo ja que sobrepasse tot el... I has parat la teva família, I, les teves... I anant més enllà, eh, resulta que tota aquesta trama no és una trama exclusiva de l'estat espanyol, sinó no. que, que passa Clar, a quan, Europa. Sí. Quan t'expliquen lo d'Anglaterra, que porten sí. 15 anys eh, allí... Però a Anglaterra, o sigui, ja és una nada d'olla de penya infiltrada que ha tingut fills... Ha tingut fills, fills. sí, sí, sí, amb, amb, molt heavy. Amb penya de, del sí, sí, sí, que, sí. que és, una, és una barbaritat que dius, estem bojos o què? O sigui, fins on estem arriba, bojos, estem bojos. Fins on arriba l'ésser humà. Bueno, pues... La repressió, les ànsies de control del poder... Sí, sí. Pff Atado i ben atado. Fills de puta. Vale, eh, pues, per sort, ah, per sort, tenim mogudes de solidaritat, de suport mutu, de lluita contra la repressió, no? Tots els col·lectius on s'infiltren justament mm. són col·lectius per lluitar contra això, que per a algo s'infiltren allí. Sí. Sí. el que no han de fer és... És deixar-ho. És deixar-ho. I tant. Mm. I tant. Militeu, on vulgueu, hòstia, però militeu. Sí, on sí, pugueu, sí. On si us plau. Sí. <laughs> vale, pues, més música de la bona. Ara és la, la mestra Sadi, que la comença, Sadi, que comença ve... quarta ronda ja, eh? Ep. Sí, i ve amb una secció, eh? Seccionassa. Seccionassa. El loro que ve seccionassa. Quina? Aquesta, aquesta. Obrim la secció Punky Dona. arriba a la secció Punk i Dona, que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan sobre els escenaris perquè les conegueu i flipeu amb la seva música combativa. La protagonista d'aquesta edició 137 d'aquesta meravellosa secció és Lida, integrant de la banda de punk francesa Espiruline. Lida és la baixista de la banda i neix a alguna part de França en el dia que celebren el Sant Patrick's Day. Tranquil·les, que abans de que ho hagueu de buscar ja hem fet la feina. El dia és el 17 de març, el que no sabem és l'any. Ja vegem que li agrada el misteri. De professió, és treballadora social i de hobbies en té qualsevol tipus d'art i artesanies i el Muay Thai, i de personalitat es defineix com una persona de tipus mediador. Es mou per una ideologia anarcollibertària, comunista i feminista, i en quant a l'activisme ens diu que definitivament dona el millor d'ella mateixa per, per organitzar-se a nivell local. Entrem en matèria i parlem de les influències musicals que li han, li han mogut fins ara. Gran varietat d'estils que van entre el metalcore, el, hard el hardcore, el punk, el soul, el, el funk, el french pop, el rock, britpop, classical, entre d'altres, són els que han influat... Sí, sí, carai. Són els que han influenciat Lida al llarg de la seva trajectòria. Fa 10 anys va participar de la banda Brock and Face i actualment està a Spiruline i també The Frappers. Del primer concert ens diu que va ser caòtic però molt divertit. Recorda que no eren gaire bones però que és bonic veure tot el que han millorat. D'anècdota personal, explica que va començar amb el baix amb Spiruline, però que realment està entrenada com a cantant clàssica. I també ens apunta que és la pitjor cuidant plantes. D'anècdotes relacionades amb la música en té unes quantes, però ens explica que per fer bolos amb la banda eh, les ha portat a llocs, als llocs més bojos i han conegut a persones increïbles als llocs més inusuals. També dormir a per més bonic que ha vist mai a Kassel, Alemanya, va ser, sens dubte, un moment inolvidable. L'última que ens explica és que quan la policia de la frontera suïssa es va quedar bocabadada eh, amb les ungles de la, acríliques de la Frida, eh, els hi va preguntar que com podia cuinar amb aquelles ungles. Per acabar, li preguntem per als plans de futur i ens diu que no està molt segura, però el que sí que pot assegurar a curt termini és que seguirà fent música que doni sentit, tenint cura de la comunitat i potser algun dia viure al camp. Molt bé, i ara sí que sí, després de conèixer una miqueta, una miqueta més a l'Ida i del trosset de món que ens ha mostrat, us deixem un temazo de la banda Spiruline, metalcore des de França, on toca el baix acompanyada de les seves companyes, Frida, Mae i Tito One. Gaudiu amb nosaltres d'un dels últims singles que han publicat i, com no, us convidem també a que feu un cop d'ull i esteu atentes a aquesta bandaza. La cançó es diu Punk Before School, eh, Before és B4, i sabem que no us deixarà indiferents segur. Que soni. seccionassa Punkidona, eh, amb Espiroline, amb la Ida de protagonista. Merci beaucoup, Ida. Merci beaucoup, Espiroline. I... Molto obrigado. Molto obrigado. <laughs> eh, eh, xie, I gora peta. Espirulina, en francès, què serà? Espirulina, espirulain... Espirulain. Espirulain però Spiruline no, però, em sona però no sé a anglès, si... però en francès sí. no en tinc ni pajolera idea de com es bueno, potser és en, és en anglès, Spiruline, no? no? Spiruline. No sé, la veritat és que no ho sé. Ni idea. Que ens aclareixi. Ho, ho, ho hauríem de buscar. Vale, pues... Eh... No podia evitar un <laughs> petit jardinet sí, sí. d'aquests dels que a mi m'agraden. <laughs> De, de, de, llenguatge, no? De, de, On és el Pau? Pau, vine, sisplau, et necessito. Trobem a faltar els teus, els teus jardins. Pou Benite. Molt bé, saludem al Pou, saludem al Manol Aken, que avui no, no el tenim aquí, saludem a l'Eric, saludem també a, a la mestra Noé, que tampoc pot estar aquí, i els enviem una forta abraçada, que sempre va bé. I, i potser, ens, sembla... potser estan fent servir la per escoltar-nos en directe. Eh, parlem-ne! Eh, parlem-ne parlem d'això. Què, sí, hem de fer? Què hem de fer? O sigui, eh, Diguem-ho, hi ha una nova aplicació pel, pel Android, de moment? Només per Android, de moment, i no té pinta de que hagi de sortir per iPhone. Em sap greu, no, no passa res. No me da la vida. <laughs> No passa res, ho assumim i és així. Qui tingui Android Però pot sí, tenir és... una aplicació ben guapa. Està actualitzada respecte a el que vam mostrar quan va sortir. Mm. Està millorada, la veritat. I, I, això? I, i què hi trobem amb aquesta aplicació amb aquesta tecles? Mm, l'aplicació és, és, molt és, senzilla. Té... És per escoltar, què escoltem? Per escoltar el directe, bàsicament és per escoltar el directe amb un temporitzador perquè se t'apagui, dius, me'n vaig a dormir escoltant la ràdio, vull que s'apagui en una hora. Doncs pues tens un temporitzador ahí tope guapo, tens uns accessos directes a les xarxes principals de, de la ràdio, no? l'Instagram, un Pots YouTube... Pots anar a buscar-nos, clar que sí. Sí, i després un menú on estan tots els podcasts, que, un menú que et porta a tot el que està a la web, diguéssim, no? Un, menú on pots entrar a la web, a la pàgina principal de la web, o pots anar directament a les categories dels podcasts, doncs el podcast del Pim Pam Pum, el del... El racó de la bogeria, tots el... o el Caboires de Can Capa... Tots els mhm. podcasts de la casa estan allí, amb el seu enllaç perquè els puguis trobar fàcilment i també una imatge de la graella que està desactualitzada, estem treballant en, en el tema i això, ja està. això, ja està la promo de, de la... Molt bé, molt bé. Descargueu-vos-la. Pues sí, sí, sí, i tant, i tant, feu, feu que, que la veritat és que... Que, que a mi em fa il·lusió. A mi, a mi ja que fa... me l'he currat, que algú se la descargui. A, mi em fa, a mi em fa il·lusió, però hi ha una cosa que t'haig de dir. Jo mm, no recordo viatges en cotxe tan guapos com des de que tinc l'aplicació i me la puc posar al cotxe i vaig amb música que, que reconec cançons que em sé i és super O sigui, si voleu música combativa 24 hores, a Trama, amb l'aplicació és, és, és una solució guapa. Bé, bé, bé. bé. Sí, plaer, un Clar que sí. I ja que hi som, aprofito per afegir que també he actualitzat la web. Mm que també, bueno, més o menys els, els continguts són els mateixos, però estèticament... Nova fisionomia, sí. Sí, Ens hem renovat. He, he fet que s'assembli més a lo que seria l'app, no? He, he mm. fet una... Correcte una congruència entre mm. app i, i web perquè s'assemblin una mica. I ja està. Tachan, molt bé, molt, molt bé. El Riqui, autodidacta pff, sí, a tope. Sí. Jo no en tinc ni idea de programar, no sé com ho he fet, tot amb l'ajuda del xat GPT. <laughs> ensayo error, ensayo error. Escolta, xat GPT, que em doni aquest error. Què fa? Què hago? Prova de no sé què. Venga, ara em dona aquest altre error, pues ara prova no sé què. Així un munt d'hores fins que me n'he sortit. <laughs> Sembla, sembla una tonteria, però no ho és. O sigui, tenim una nova eina, que és que qualsevol entitat, associació, pot tenir la seva app si contacta amb el mestre Tecles, que li ensenyarà com fer-ho. Ah, clar, si voleu una app similar a la... similar o no similar a la d'això, doncs pues jo... Superguai. Sí, sí, sí, sí. Totalment gratuïta, sense telemetria, sense... Us imagineu aplicació de gancapa per reservar taula, per... L'estan fent... Per saber... Ojo. No, no, això l'estan fent, l'està fent un ah. professional. Algú, bueno, un profe... algú com que... Tu, com tu. <laughs> Però algú que es, es dedica, o que és programador o algo així, mm. algú de la casa, eh? algú vinculat al casal, mm. està fent això. Mira, doncs podríem parlar-ne. A veure si fem... Sinergies, intercanvis. Allí, sí, clar. que sí. Que guai. Molt sí, bé. Sí. De fet, aquesta persona, si mai hi ha l'app de Radiotrama versió a, um, iPhone, versió mm. Apple... Serà gràcies, serà gràcies a aquesta persona. Exacte, sí. molt bé, molt bé. Ho tenim tot controlat, clar que sí. Vale, pues, eh, anem amb, amb aquesta quarta ronda. Feta la falca, Feta sense, la falca sense, sense MP3. Falca. Després farem potser la de l'MP3, però de moment anem, anem a més música, sí? Fot-li. Quarta Mira, ronda, què portes, sí. Isma? Mira, em fa molta il·lusió, la veritat és que són, són increïbles. Són Tres en Raya, que és una banda de punk de, de Palència, formada el 2023. Però això són... és molt poc, no? Sí. Una ratlla per, per tres? Com? Tre... Com? Ah, tres en ratlla, vale, vale. Sí, sí què, què, què ha passat? Què ha passat? Tres en ratlla. No sé si va per aquí la cosa. No, no sé si... No. no va per aquí, no va per aquí. Banda punk de Palència, formada el 2023. Són quatre noies, la Nati a la veu principal i a la guitarra. La Llavors Marina... són quatre en ratlla. Són... Mm, eh, mira, si vols saber això, ho sé perquè... Ho... Li vas preguntar? Ho he, ho he vist a les seves xarxes. La veritat vale. és que hem tingut contacte mitjançant xarxes i són una penya encantadora i, i estic molt content de... De fet, eh, tenim molt... Després de la secció punkidona Dona que acaba de fer la Sadi, tenim molt, molt en el cap que 13 en ratlla passin per la secció Dona, ja sigui com, com a grup o ja sigui de manera individual, com, com, eh, com se sentin més còmodes, i, i sí, és, és, és, és guai, la veritat és que és, és, una, és una penya que, que ho fa molt, molt bé. Tres en, a veure, recapitulem, tres en ratlla, quatre dones del País Valencià, has dit? No, de Palència. De Palència, Palència. De Palència, Més sí, avall. Sí, una miqueta més avall. Okay. Les acabem de descobrir i estem flipant molt fort, com, com, com ja veieu. Us portem un tema des del seu treball Hasta el coño del punk, que es titula Campo de Nabos, i és una maleïda meravella. Canyuqui de la bona... Dale. Me motivo de más. Tres en raya, campo de nabos, espectacular. Desde Palencia. Desde bé. Palencia hasta el coño del punk, que és com es titula el seu treball. Bueno, el que dèiem, eh? que, que vinguin moltes vegades més perquè, bueno, Rock, un campo de nabos, em sembla, em sembla brutal. Els hi van fotent un repàs a cada, a cada campo de nabos que, que troben i, i la veritat és que fora micro amb la Sadi comentaven que evidentment a, a nivell de grups eh, és un campo de nabos, però és que és la, la, la tragèdia és pitjor perquè a nivell d'indústria musical és pitjor, inclús. Vull dir, Clar, perquè no hi ha representació... Tècniques de so, de llum, mm. d'escenograf... Esceno... Escenografia... Exacte. Eh, les, les contractaci... contractacions, eh, qui, qui maneja no? Mm. tota la indústria al final que el que et deia, no? veia una publicació, ara no recordo com es deia la, la noia, ja ho buscaré bé, eh, però és una noia que està en el mundillo així de la indústria musical i parlava que no només la importància de que hi hagin dones als escenaris, sinó la importància de que hi hagin dones a, eh, a darrere, no? que, mm, que la paritat existeixi en les dues bandes, perquè si tu eh, al final acabes mm, buscant grups de dones només per complir eh, el, el, la paritat i el, el d'això als escenaris, eh, les estàs putejant igualment, perquè al final tocaran per super poca pasta, només perquè tu eh, vas de festi, no? Mm, sí, sí, sí. Festi guai, festi cobrir feminista, clar, sí, cobrir sí, la sí. quota, però que darrere mm, segueixen sent homes tot el, els qui contracten, els qui decideixen i els qui manen. Que no? les cireres, mm. sí, sí, sí. Jo amb, amb aquest tema em ve molt al cap que tenim aquí l'enganxina a la porta de la ràdio, Tècniques, que és aquest col·lectiu de, de tècniques de so, de llum, mm. que estan organitzades i que, i que és per això mateix, no? perquè, bueno, pues perquè com que no els hi donen el lloc se l'agafen elles, mm. que, és, que és el que s'ha de fer. Però, mm. però sí que és veritat que, que que és un tema que, que va més enllà de, dels grups, com dèiem, no? I tant. Mm. Vale, doncs pues, Tremendo, tremendísimo. Campo de Navos de 3 en raya. Anem amb més música combativa, més quarta ronda, per acabar-la està el mestre Tecles, que ens, ens reventarà o no? Ens faràs una manolada o encara no? Um, no és manolada, però és una puncarrada amb mm. totes les lletres. De fet, ara ve minisecció, me'n vaig per partida doble a la meva terreta, cap a terres de, de Lleida la primera són els Carbunco, una banda ja extinta fa, mo fa molts anys. Grupazo. Grupazo. Eh, no sé la resta dels membres, però un d'ells era el Nando, que Nando. està amb Nafra, està amb mm. Batec, Parianoics, que no All sé around. si toquen... All around. El, sí, el, sí. Nando el de Silencio Tóxico, Fan Fanzine, sí. Monten Festis, Obre Casals, Almacelles... <laughs> bueno, un maquinote com, un com els que fan falta, no? I tant. Mm. <clears throat> doncs això, Carbunco... Mireu, aquí, aquesta era la cançó, quan jo estava preparant el programa, que vaig treure coses, vaig posar coses, no, allò que, que estava perfilant. Dic, al final vull que sigui tot en català i també vull que vagi la temàtica, que vagi per aquest camí, no per un altre. Doncs em faltava una i dic, venga, que, quina, vaig estar un munt de rato pensant, quina, quina, quina, quina. Vaig estar escoltant cançons velles de malestar social, uh. Coses en català, havien de ser. En, en vam escoltar alguna casa l'altre sí, dia. Sí, sí, sí, és que ja porto, porto un temps ahir, ahir fotent-li al Coco amb, amb el programa d'avui. I al final vaig anar cap a Carbunco, escoltant-me la seva discografia, buscant cançons, vaig veure que se m'havia passat per alt que en, en un dels seus recopilatoris van publicar una cançó inèdita. A veure, anem per parts. Són Carbunco, la cançó es diu 1987, i és un tema inèdit, ha aparegut al recopilatori que es va fer, un recopilatori musical que es va fer pel 20, pels 25 anys del local, mm. el local, local de, del Raval. De Barna, de, del Raval. Això, estem, els 25 anys, estem parlant del 2012 o por ahí, o sigui, ara ja portem pues, 30 i... 30 i molts. Tirant cap als 40. <laughs> Do, sí, clar, del 1987, no? Com, oh. que és com es diu la cançó, deu ser l'any d'obertura de, del local, imagino. Doncs això, una cançó inèdita, una cançó curta, minut i mig, mm, una cançó que parla de, de lo que us deia abans, no? de, la, de la importància que hi hagin espais de contrapoder, de contracultura, de contra, contra el sistema, digue-li com vulguis, pot ser un, un centre social on facis activitats, pot ser una distri, pot ser una botiga on facis coses que no fan les grans cadenes, no? Mm. És mhm. igual eh, que sigui, la qüestió és que han d'haver espais com el local. I tant. I els Carbunco ho van, ho van saber plasmar molt bé en aquesta cançó. Doncs això, 1987, som-hi, fom-li! Fom-li! Carbunco fent, fent trizas, no sé com es diu en català trizas. Esmiculant. Esmiculant <laughs> els, els pocs fonaments que quedaven <laughs> al nostre, al nostre pobre casal independentista i popular Can Capablanca, clar que sí. Clar que sí, home. Una cançó antiga, no?, del 2000... de la dècada dels 2010, <laughs> l'inici de la dècada. déu nhi Molt ben, déu molt ben cantada. Donant que també el local, o sigui, va fer el 25 aniversari al 2000 i pico. Ara, per fi, hem aconseguit que sigui de propietat, no? que fins ara era llogat, va estar mm -hmm. en perill de d'extinció, perquè no els hi volien renovar sí. el, el contracte de lloguer. De desnonament. Al final el van haver de comprar, no? I van fer un vercami o un sí. Goteo mm. o el que sigui, mm i en quatre dies la penya, la solidaritat, sí, sí, sí. es va ficar les piles i, ser... i tenim local ja per tota la vida. Va ser guai, va ser guai que, que es perpetués d'alguna forma tanta feina que hi havia al darrere. És que són aquests espais, són referents, sí. no? La... Sí, sí. Joder, de... del 87, o sigui, tota la nostra, les nostres generacions, perquè som gener... <laughs> els tres que estem aquí sí. som... ens portem uns quants anys, eh, mm. no? hi, ha, hi ha un gap, hi ha... i tots hem anat al local alguna vegada a fer algo, a buscar una publicació, el contrainfos... L'agenda, el... els discos i el que lo, faci falta, que la samarreta... Val, és... sí, sí. I fan falta espais eh, així. Mm. Jo I... ho comparo, és un altre, és un altre mm, tarannà, però ho comparo amb la ciutat invisible, mm. que, mm. clar, que era clar. abans de la ciutat invisible... Bueno, abans estava en un, en un bar-restaurant, Uh -huh. I, mhm. i era una, una part, i després ja va passar a ser doncs, la ciutat invisible tal com la coneixem ara, no? Però sí, sí que és veritat que són aquest tipus de projectes que ens acosten la, la cultura en forma de llibres, en forma de, sigui el Malapesa, de... sigui Bauma, sí, sigui... correcte. Aquests projectes correcte, que, correcte. que no estan que no, no estan inspirats pel, per l'economia. Mm -hmm. El que engega aquests projectes no ho fa per treure rendiment econòmic no. ni res així, sinó al revés. És, és benzina per, per la revolució, clar mm. que sí. Molt bé, doncs anem ara sí amb els rounds de campionat, anem amb la cinquena ronda que l'obre la mestra Sadi. Bueno, què, què, bueno. Què, què, què? Bueno, bueno, torno... Què t'has guardat per, per la penúltima, vera? Torno, a veure, pujo decibelis, eh, eh? Ja... Més que Carbunco? Puges... Mm, no, no, no. Respecte no. a lo que venies tu. <laughs> respecte... <laughs> respecte al meu llibre d'estil. Abans amb l'Isma, amb la cançó Això de l'Isma... Això que has fet la tercera mierdola, tio. <laughs> amb la teva tercera em sembla que et deia creo que esto es lo máximo donde yo puedo llegar de tralla. Però perquè al final hem de posar el que més ens agrada. Això és, no, no, no, això, sí, sí, això és així. Jo ara torno cap a la meva zona favorita, preferida, Bal que són els Balcans. Balcan, Balcan, ara, ara, ara. per la vena. Això és el que volíem escoltar. Donin Balcan. Donin I... un Balcan. Ara me'n vaig cap a Sèrbia. Ara anem a Sèrbia, concretament a Belgrado, amb la banda Repetitor, que... repetitor. Un altre cop... <laughs> repetitor! Suposo que es dirà així. I la cançó es diu Sa Isbora, que no sé què vol dir. <laughs> I... Ai, espera un moment, que m'ha marxat. Aquí. Eh, no vull presentar molt abans, prefereixo que escolteu la cançó i després en parlem. Vale. Vale? Mm. Vinga, doncs fot-li. brutalíssim. Uh! Hòstia, com... El, el micro de la Sadi l'he de baixar. Rentant. Rebentant els ciments, els fonaments i rebentant I els, els micros. I les orelles, els tímpans de, dels oients. Sí. Us en demanem disculpes, però valia la pena després d'aquest temazo de la, de la Sadi des de Sèrbia, eh? Des de Sèrbia, sí, sí. Avui has anat a Bòsnia i a Sèrbia. I a Sèrbia, sí. És que Hem... he trobat una mina Digues, digues. Que he buscat lo de Sa Isbora, ah, i, i vol dir per... Per la vocació. Per la vocació, com per la causa, no? Per la... Lo que parlàvem abans, sí, sí, que no és pels diners, sinó que mm. és per, per... per la vocació. Que guai, que guai, que ben trobat que per cert no tenia res, o sigui, de Balkan la procedència, però eh. tampoc tenia res de Balkan, no? no avui ni, ni, ni els és, banjos, justament... ni les acordions, ni els violins, és, o sigui, ni res. Ho tinc aquí, <laughs> que és justament el que volia dir, en plan, segur ah, que, que estàveu esperant, que segur que estàveu esperant una banda, no? Ahí repleta de vientos, de cuerdas, de Ai, tal. Efectivament. I no, no, i no? No, no. I no, no, no, no, no era el cas. Era, era, era Balkan, un, però... Ens l'ha jugat, eh? ens, ens l'ha jugat una mica. Eh? Ens ha dit, ja us, després en parlem, després en parlem. Sí, Home, sí, sí. pum, puncarrada balcanitzada. Bum. <laughs> Total. Sí. O sigui, a més, el que tenia aquí apuntat era una mica la reflexió de que m'encanta fer el programa per aquestes coses perquè em, sorpre em sorprenc a mi mateixa també a vegades, no? En plan, jo buscant allà música balcànica, Balcan. tal, sí que, vinga, va. Trobo una mina d'una una playlist de tot de música procedent dels Balcans, de països balcànics, però mm, punk, indie, rock, mm, no? tot, a, guai, tot aquest rotllo que ens, encanta, que ens encanta i ens agrada. I... Mm, mola molt trobar mines, eh? Mola molt, mola molt. De fet, la, la Sàgia, la primera que he portat, era de la mateixa llista i estic encantadíssima. Sí, Mira-te-la, ella, trobant mines, trobant mines. Uh! Sí, sí, sí. Doncs, Adi, deixa'm que et digui que mereixes votant. Sí. Sí, perquè jo també us parlaré de mines. Jo, Vinga, sí. Sí, sí, sí, de debò, eh? Ho, ho estem, ho estem Literal. lligant. Sí, sí, sí, és, és, és, és una autèntica mina el que, el que he trobat. Ja veureu, us porto a Ofensa, que és una banda barcelonina de Creus Punk, amb Susana a la veu, Joan a la guitarra, Sergio al baix i Miguel a la batera. Ofensa tenen editat un EP eh, amb el nom de Qual humanitat? entre signes d'interrogació, i a més recentment ha, eh, han aparegut al recopilatori Cancino 7, Aquí ve la mina. Un recopilatori a benefici de les mm. víctimes del terrorisme d'estat de Colòmbia, que a més a més és, com us dèiem, una mina brutal de música. Eh, aquest és el setè, i, i bueno, només aquesta setena edició del recopilatori porta més de 120 cançons. Toma ja. O sigui, és, és, és tremendo, i totes pues, amb, amb música... Pues 120 eh, cançons, això és 6 CDs, o sigui, si és un recopilatori que el publiquen en físic, necessites... Són quantes hores de música? Bueno, sí, com a molt, en un CD t'hi caben 20-23 cançons si són de hardcore d'aquestes curtetes. Mm. No estan en CD. No estan en CD i us encoratgem a que, a que ho busqueu que bancamp, al, al Bandcamp. No? Ah, Exactament. Mm -hmm. És un bancamp i, i que ho escolteu perquè val molt, molt la pena. Hi ha un munt de bandes d'un munt de llocs i fan... Un Torna a dir gener... el nom? És Cancino. Cancino és el, el recopilatori. Cancino, i, i el número d'aquest concret és el Cancino 7. Vale. Mm. I, bueno, com us dèiem, són ofensa i el seu tema A esto llamas vida, aparteu les criatures. Toma. Ua, xaval. Ofensa. ofensa. Ofensa des de Barna, amb aquest cruz punk, des del recopilatori, com dèiem, Cancino 7, a esto más vida, bueno, autèntica despentinada, una manolada en tota norma, que tenia Total. moltes ganes de, de dedicar-li al Manolo. Segur que, que s'ha fet pols. Cançó curta, sense concessions i, i anant per feina. Ofensa en castellà es diria ofensa també? Ofensa, sí, sí és, no? és ofensiu. És, és, una ofensa. és que quan he llegit jo el primer cop ofensa he pensat, mira, en català, a més de Barna, però clar, sí, en castellà també. En castellà també. Mm. Com que dic, a veure si tenen alguna cançó en castellà i alguna en català, però potser no. Ho hauríem de mirar, ho hauríem, hauríem de mirar. De mirar. Però bueno, la veritat és que fa poc que vaig descobrir aquesta banda i vaig, vaig pensar per una penúltima segur que, que entrarà <laughs> fàcil i estem encara amb, amb més ganes després del que hem escoltat. Esto ja más vida d'escoltar de, una miqueta més a veure què, i, a, i a veure si és veritat, com tu dius, que sent de Barcelona que tinguin alguna en català seria genial. Molt bé, més música combativa, ara de la mà del mestre Tecles, que acaba la penúltima. Mireu, Hem tirat alguna falca? O... És el que anava okay, a dir. Us okay. falco una cunya, però, passa? però ipso okay. facto. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. Pam, pam, param, pam. I a l'app de Radiotrama, a la Play Store. I tant, i tant. I allà on faci falta. Vale? I, i si donem de fet, una mica... ens podreu escoltar a un lloc més, encara sí. més raro de collons. Això <laughs> és... A Ràdio Caldes. A Ràdio Caldes és... Atenció, qui ho explica? Explica-ho tu, Isma. A Ràdio Caldes ens han convidat des del programa No t'arronsis a fer una entrevista, a parlar del Pim Pam Pum. Anem com, com a membres del Pim Pam Pum i, i ens entrevistaran, pues, pues, imagino que per saber pues, com va el programa o què fem o per què ho fem o coses així i, i la veritat és que tenim moltíssimes ganes de passar pel No Terronsis de Ràdio Caldes i, i demà ho enregistrem que serà divendres però no sortirà fins d'aquí unes setmanes i quan surti ja us, ja us diem que, que ho intentarem posar a xarxes socials i allò on calgui, clar. M'estàs dient que la gent del Pim Pam Pum anirem a una altra ràdio Correcte. a explicar el que fem a la nostra ràdio? Correcte. Demà et preguntaran. Algú li interessa això? Pues sí. <laughs> Es veu que sí, eh? Es veu que sí. Es veu que, Hòstia puta, tio. que de tant Ma. en quant posem algun tema nou o alguna <laughs> Que guai, tio, em fa il·lusió. Ens eh? encanta. La veritat és que ens encanta que, que ens ho hagin demanat. Va ser tot a, a través de, del, del Jordi, excuiner d'aquí de Can Capa, que ens ha posat ah, en contacte. Això és el que et volia preguntar, perquè no tenia clar sí, de qui era el contacte. I, I la veritat és que tots els contactes que estem tenint amb la gent de Radio Caldes i tal, és, és, una, és un... Bueno, és, és amb l'Albert sobretot, que és amb qui estem parlant de, de Radio Caldes de, del No Tan Sorris. Tenim moltes ganes de conèixer-lo en persona tot, no? i, i passar una bona estona. Que, que guai. guai. Molt bé, molt bé, molt bé. <clears throat> doncs demà cap allí I tant. A, a explicar tonteries de les nostres. Eso és. <laughs> molt bé. I després d'això què? Cap on caminar? Vale, com us he dit abans, mm, que us portaria un parell de temes de la meva terreta, aquesta cançó és genuïnament perquè em dóna la gana. O sigui, no Venga. està marcat ni de la poli, ni de no sé què, no sé quantos. Són les millors. Aquesta Porque sí. són els Correbel. Un dels membres d'aquesta de, banda és... Jo el conec, l'Andreu, que era de la colla de ma germà, quan era adolescent, l'època de quan anava a l'Insti, aquella època, no? El Xavi, eh? El Xavi, ma germà, doncs era amic de, de l'Andreu, jo el coneixia d'aquest sector. I fa poc que vaig anar a un festival, a un, al Min, Mingotxa Rock, mm. a Juneda, uh -huh. que hi tocava el Pizu. Ah, sí? Oh. Vaig dir, ve el Pizu a la meva terreta i jo hi vaig... Una abraçada, cap... Pizu, eh? Que feia dies que no en parlàvem, una abraçada forta una cap abraçada. a Xiclana. Doncs quan vaig anar allí em vaig trobar que a part del Pizu tocava diversos grups més, alguns de la terreta, i un eren aquests, Correbel, i que acaben d'estrenar un disc el 2024 que es diu Belles Rialles i he triat una cançó homònimament parlant. Mm. Bé, que, que primer diu... homònim, eh? Ojo, eh? Mm. És primer homònim? Sí. Diria que sí. Doncs mira, Palasaca, Correbel, Belles Rialles, des de les Garrigues. Correbel, des de les Garrigues... Brutals. Brutals. Com li foten, eh? Uns màquines, eh? Ah, sí, sí, sí. Tupa la tupa, eh? Aquí. Tupa la havia... tupa, despentinada... Déu-n'hi-do, déu nhi déu Molt guai. Ben contundent, ben mm. contundent com ens agrada així per acabar o no, perquè encara no arriba la penúltima, al final. Avui, bueno, avui la penúltima fe... sí. Avui aquesta la tenia com a última, però me l'he guardat perquè per la última ja veureu que porta una cosa així més especial. Jo crec que ho hem fet totes, totis avui, això. Eh? Crec que sí. Sí. sí. Ben, crec que sí. És el nou llibre d'estil. De... Sí. A més, m'ha agradat molt una cosa que has dit, M'ha agradat molt una cosa que ha dit el, el Ricky, que, que era per ell, no? I jo, jo la meva última mm. és totalment per mi, o sigui que Juan Palomo bueno, també. Eh, com que per tu. Bueno, és per mi, doncs, perquè... Ja, ho- ja ho parlarem, ja sí, ho parlarem. Sí, sí, a veure, sí, sí. No, És... no estic d'acord, això. És per... És per... Per mi també. Per tu també, i tant. No, no, i ho parlarem de seguida, va. Anem, anem de cara a barraca amb la última ronda i és la mestra Sadi que ens, ens posarà llum a la foscor. Què portes, Sadi? Què A veure, jo sí que baixo una miqueta, però no baixo gaire. Vale. I Vinc amb una descoberta que he fet mm, aquest matí. <laughs> tu d'ahir. Tu d'ahir. Bé, bé, Aquestes són les bones. Estava quan, ja... quan descobreixes algo el mateix dia i dius... Aparteu, ah, les, sí, aparteu sí. els temes que tenia ja penjats al Mega, que m'és igual. Que bé, Correcte. Que Aquesta bé. entra. <laughs> Aquesta és la... Sí, això mola molt. <laughs> Pues estava ja supermotivada. Uau, m'encanta encanta esta canción, m'encanta este grupo, uau, que guapo. Eh, esta colaboración también mola un montón yo súper motivadísima, ¿vale? Digo, va, esto va a molar mucho en el programa. <laughs> Y me pongo a hacer... Em poso a fer els deures al, al Mega per veure si havia sonat o no al grup. Jo he buscat el nom del grup i no és que no hagués sonat... Sí, havia sonat. Havia sonat... Eh, no sé si era con set vegades o així. <laughs> Ens agrada. De la mà, del Manolo del Manolaken, Laken, que Laken. així també m'ha fet il·lusió perquè era com, doncs pues vinga, va, així ja enviem, no? A casa li agradarà, segur. <laughs> sí. si l'ha I... portat set vegades, Clar. Ah, una mica li agradarà. I no, és, no només ha sonat el grup, sinó que ha sonat la cançó també. <laughs> Però bueno, m'ha encantat moltíssim i la volia portar sí o sí. Que, guai. que és, eh, bueno, el grup és Anarquia Tropical, i fan la col·lau amb el Fermín Muguruza. Ara, ara, ara, ho ha dit, ara ho ha dit. Per què, per què? Perquè Fermín Muguruza què? <laughs> Què, Quan? Què passa amb este tecle? Perquè on? ve a, ve a tocar aquí al Palau Sant Jordi i... Mm, aquest fin de no, el següent. El següent. No? El dia 25? El dia, o, no, el, el 24. El 24. 24. 24. Divendres. I aquests dos bojos d'aquí que tinc una a la dreta, una a l'esquerra. I el Manuel Aken també? I el Manuel Aken també. Sí, pues, i l'Èlia. I l'Èlia. I pues anirà allà a gozárselo fuerte. Fuertemente. I més, i el Palli, em sembla que també hi va, no? No hi serem uns mm, quants més. El Pall, em sembla que no. Sembla que no Qui més hi anava? Eh? No sé. El... No, ah, no. El Pollastre. El Pollastre ah, el sí que hi va. Vale, vale, vale. Sabia que algú més m'havien dit que algú del sector sí. pim-pam-pum. Sí. Bé, bé, bé, Estaria guapo que m'agreguessin Anarquia Tropical a fer... Bo, <laughs> no? ojalá. Estaria ojalá, guapo. Ojalà. <laughs> pues la cançó és Zones de Sacrificio, que ja us dic que ja va sonar de la mà del Manolo fa uns 3 anys o així al programa, que era com, bueno, fa 3 anys ja ha prescrit, trobada. no? sí, <laughs> ha prescrit total. ha prescrit total. Eh, la torna a portar i ja això acabo, ja està, jo ja dir adeu fins aquí tres setmanes. Ha sigut molt si guai. tot va bé. Ha sigut programazo, gordo. Ha sigut molt guai. Estava nerviosa una altra vegada perquè era com, hòstia, <laughs> ja se m'ha oblidat com fer programa. No. No, no s'oblida, és com anar en bicicleta. Però molt contenta, molt contenta sempre arribes desentrenat com nosaltres, sí. o sigui, tu feia temps, però nosaltres també... Sí, el paron de... de el, par de... el paron de Nadal. Nadal. I vulguis o no, arribes aquí, t'assentes, mires el micro i dius, bueno... <laughs> Per on Com anava, anava això? Per on anava? però que ja és guai, també, no? Sí. Però de seguida agafes, no? Sí. El... sí. Arribes aquí amb els nervis, però després A mi m'ha passat, eh? Jo abans de sortir de casa tenia com un rum-rum de a veure si te sale la cosa. Bueno, i si no sale, pues no passa res. Que és el que diem sempre, no? que els nervis aquests és el que agraden, no? És el, el que, el que t'enganxa i el que et pica. També si portes seccions, millor. com per exemple la Punkidona, que sí, avui la portaves tensa Pensa més. Tensa sí, més. dius, a veure... Clar, que a mi últimament sempre passa que com que vinc tres, cada tres setmanes, sempre cada cop que vinc tu. em toca sí, sessió. Sí, <laughs> cert. si algun dia vols venir sense fer la secció, ja la fem sí, una potser altra. un dia us agrairia... Pues sí, ens ho dius i, i tant, i tant. I tant. Ja farem, ja farem. Molt bé. Pues bueno, esta está la meva última, Muchas gracias. Anarquía Tropical. Anarquía Tropical, con Fermín, Muguruza. Y la canción Zonas, de Sacrificio. De sacrificio. Pues la puncho, ¿eh? Dale. Quina bogeria és aquesta? Prrr. Anarquia tropical, ja ho diu el nom. Mare Anarquia tropical, meva. sí, Mare sí. Meva. Jo he vist cumbia, punk. I ja, ja, I ja, ja, ja, ja, ja ho teníem ja tot està, fet. Palante. <laughs> Tremenda, tremenda. Espectacular el temazo de la, de la Sadi amb Anarquia Tropical i el Fermín. I des d'aquí un patonet al Manolo. Sí. I una forta abraçada. Segur que quan escolti això entre, entre planxar un llibre i, <laughs> i editar una portada, estarà aplaudint amb les orelles. I tant, i, i tant. tant que sí. Molt bé, molta, molta força a la nostra gent. Vale, pues, eh, ara sí que sí, ara queden dos ja temes i arriba un resum i ens acomiadem. Vale, en quin ordre que ho fem ràpid, això? No? Primer pues... acomiadem, després tirem dos temes i per després suposat, fem el resum? Per suposat, ens n'anem amb el resum. ens n'anem amb el resum que diu programa dedicat molt especialment al documental Infiltrats, com van ser descoberts els quatre policies nacionals infiltrats als moviments socials dels països catalans. Una producció de 3CAT amb la col·laboració de la Directa i Polar Star Films. Des del Pim Pam Pum volem mostrar la més absoluta repulsa, fàstic i ràbia per a aquestes pràctiques menyspreables que haurien de comportar penes importants per als policies implicats. Mm -hmm. I tant. Tant els infiltrats com els dirigents que, sí, sí. Sí, sí. que els van enviar cap allà. Mm -hmm. I tant. El nom real d'aquestes rates són Ramon Muñoz, Maria Isern, Daniel Hermoso, Ignacio J. Ensenyat i, i Grande Marlaska, no? en l'última instància mm, política. I tant, claro. I no sou benvingudes als països catalans. I Cabrons. a la secció Punquidona Punqui! <laughs> Hem tingut el plaer de presentar-vos a Lida, baixista i ànima de la banda Do It Yourself, hardcore, parisenca Espiruline. Espiruline. I a la secció Espiruline. Fol·li Seitan... Fot-li! Fot-li que no, no ha vingut. No, no, vingut, no fotut no avui, no? Bueno, l'hem vale. trobat a faltar, eh, és veritat. Eh, no ho Però bueno, he portat un programa dedicat a una altra cosa avui. I tant, mm. i tant. Sí, sí, ja, vi ja vindrà, eh? Tinc matèria, material per, per avorrir-vos a tots. <laughs> Us sortirà el seitan per les orelles. Per les orelles i el tofu. El tofu pel nas. <laughs> vale, I amb això i amb dues cançonasses ens acomiadem. L'última la, la tirarà el mestre Tecles i la penúltima la tiro jo. Vinga, sí? amb què... Què porteu? Va. La prim... Jo, mira... La primera de les últimes? La primera de les últimes és Cortatu, més Fermín Muguruza perquè, com hem dit abans, hi haurà el concert a Barna la setmana que ve i doncs, volia assenyalar-ho, i també perquè, perquè bueno, vaig estar al concert de, de Bilbao i va ser molt xulo, M'acomiado musicalment... Cabron. Va ser molt xulo, eh? Va ser molt xulo, eh? Va ser molt xulo. El concert va estar xulo. És un eufemisme molt curtet per descriure el que devies viure allí. Va saber? ser... Molt, molt xulo. Molt xulo, no sé... Com si tingués 15 anys. Com si tingués 15 ara, anys. Ara, ara, ara. Així, així va ser. No, jo anava més agafar... per, pel tema de, del postconcert el postconcert ah. no se'n va... de Bueno, el postconcert no se'm va donar tan, tan bé, perquè em van robar la cartera i el mòbil, però, però bueno, no passa res. Va valdre la pena al 100%. El record és bo, igualment. El record no s'esborra i és, és bo, i tant, i tant. I... I del, del concert, pues, eh, sí, la veritat és que va ser un, una cosa molt xula, molt xula. Vam, vam viure moments únics. Amb, I a més allà a casa seva. Mm. Sí, joder. Sí que també nos, després anirem al, al del Palau Sant Jordi, però és casa nostra. Mm. Molt everinat a casa seva, joder. Sí, sí, sí, la veritat és que... Bueno, vam anar al, a la Noe, amb la Noe, evidentment, vam anar... A Polluela. Pollueleta. Polluelita. ja li has dedicat cançó? És, el, és aquesta. És aquesta. Ah. ah, però no ho has fet encara, eh? No, no ho he fet. Però ho tenies pens... Està escrit o no? Està escrit. <laughs> per suposat. Quin per susto. No, no, M'estava no. a punt d'agafar alguna cosa, eh? No, no, no, està, està puesto. No, doncs pues sí, va, vaig anar amb el, amb el Pai i la Núria, la Noé, i va ser, va ser molt guai. A més, vam visitar l'Ander i Chasso, que oh. està a Lecumberri, i va ser... També hi van anar al concert? O? No, no, no, no va poder ser, perquè també estàvem amb, amb Bissau, evidentment, i, i aleshores pues, no, no podien, estaven amb, amb la seva filla i, i va, ser, va ser molt guai tant el, els dies de, el dia de concert com després els dies a, a cortat Cortatu, eh, amb aquesta versió que van fer eh, del tema It Doesn't Make It All Right dels The Clash. El passat 20 de desembre, com, com us explicàvem, vaig estar a Bilbo al concert de Fermín Muguruza i, i just quan, quan va acabar aquesta cançó és, és, recordo que va ser de les últimes vegades que, que vaig ser feliç oh. una cançó que dedico a la Noé, que, que no està aquí però sempre li dedico una cançó i extreta de l'esquenguda Dansa, l'última dansa de guerra us deixo amb Cortato i el seu hi algo, hay algo aquí que va mal. I la última de les últimes la poses tu, mestre Tecles, la cirereta del pastís, quina serà? Mireu, és una troballa que, que vaig fer fa unes setmanes. Són els Scabòries. Scabòries, em sona. Com el Cabòries de Can Capa, el, el mm, podcast... Sí, de, clar. Eh, pues, Scabòries. Un col·lega m'ho havia passat. Sí, eh? Té cançons guapes. sí, sí, tenen algun remix ahí bastant potent. <laughs> Això és perquè li vaig recomanar aquest grup i la a porta avui, l'Isma, <laughs> però... però... Se m'ha adelantat. Sí, adelantat. la història és... L'Isma està tranquil·lament a casa seva. Correcte. Rep un missatge... Grupazo. Del seu col·lega Ricky. Isma... Isma, escolta d'aquest grup, que està superguapo... No, de fet li vaig dir... De res. De res, sí, sí, sí. Ja està, no? Tal qual. Avançant-me el gràcies perquè és un grup eh, que... <laughs> Li vaig agrair. Que dius, això quan l'isma... Eh, Farà palmes amb les orelles com el Manolo sí, abans. I uns quants brincos pel menjador de casa, segur. I l'Isma ja buscant, no? Vinga, va, que grupazo. Guapo, guapo. Superencantat. Portaré sí, sí, aquesta cançó, vinga, va, la portaré. Pues no. No. Pues no. Per què no? Pues perquè, perquè és un lento, perquè... <laughs> Perquè jo fa dies que li vaig dir, però no va... No, no, no va... Tenim la base de dades, no vas posar la cançó allí. No, no vas posar, però jo, jo intuïa, aquí, intuïa gent, que si me la... La gent passa de tot, si me la, la porto jo. Jo, no. jo l'agafava... Però hi ha més cançons. I tant, i tant. Ja tornaran a venir els, els escaboires. Escaboires tenen un parell de discos, un va ser el... Espera, és que no em sento a mi mateix. Bueno, és igual, per lo que queda. Un va ser el 2013 un disc que es de Revoltes Salsaran, i després el 2014, l'any següent, van treure aquest disc un altre cop, que és just el que us porto jo, i hi ha una cançó, són sis cançons, i una està dues vegades. Aquesta, sí. Una és l'original, que us poso ara aquí un, es, una, un extracte perquè vegueu... Un spoiler. Que és el que fan ells genuïnament, o sigui, ells fan, aquest, fan això. Mireu. Desperta! Combat tot el que et molesta. Ah. Si el futur és nostre, l'haurem de lluitar sempre. Som ah, joves. Aquest... Mira, tira una mica endavant. Cosa la seva burocràcia, revolta s'alçarà... sorda, obrint pas, recorda mm -hmm. diverses coses, però, exacte, però totes eh? guapes. Aquest, exacte. Doncs la versió que us porto jo és la mateixa cançó, que es diu Desperta, però és un remix que fan Ei. ells mateixos i que li posa una mica d'electrònica al tema, no? I per Olé. això, per, per això no és la meva tercera cançó, Foten sinó drama és, Sinó que és la meva última. Exacte, exacte. Li foten una llit ballaruca de la bona que es mereix la, acabar el pim-pam-pum. I tant, i tant. Té mazarranga, no. Per Molt bé. Molt bé, doncs això que us dèiem. Ens n'anem amb escaboires i el tema... Desperta. Desperta. Desperta. Molt bé pues doncs amb Així. aquestes dues cançonasses arribem a la fi d'aquesta edició 506. Ha estat un plaer que ens hagueu escoltat. És un plaer cada vegada que us hi poseu. No deixeu de fer-ho, que ja sabeu que sou l'autèntic motor que ens fa mm, bellugar i l'autèntic cor que ens fa bategar. Ara, ara. Com sempre diem, família, ens trobem. A les xarxes. I pels carrers. Salut, Salut i revolta! I revolta! Uh! Ai, el que va mal. estigueu alerta, que som la revolta que a poc a poc es va obrint camí. Som els complim carrers aquells que acusen de violents. Els hereus de la crisi, els hereus del capitalisme. I com veiem tan prop l'abisme ja no tenim por a res. Ocupem espais i resistim. L'especulació és un crim permès per la banca i els governs. Butxins d'innocents efectuant desnonaments, conviuran tranquils mentre tothom es quedi quiet. Així que ja sabem el que toca. Si no existeix justícia ens aprendrem pel nostre compte. Caputxa i mala llet i assenyala els que munten aquest a la xarxa i als carrers. Salut i revolta!